աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին ռադիո լսողներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան։ Բնական է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը առանձնակի զարգացումներ եւ ընդհանրապես գացմունքներ առաջացրեց Արցախում։ Նա ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մանդատ չի ստացել բանակցելու Արցախի կարգավիճակի համար։ Բայց չէ որ Արցախի մասին նշված է Հայաստանի Հանրապետության համանդրության մեջ, վերջապես քաղաքացիական պայմանագիր իշխող կուսակցության ծրագրի մեջ։ Սրանով ինչ է պարտավորություն չի ստանձնել Հայաստանի Հանրապետությունը Սրան նաև պետք է գումարել այն, որ ըստ ԵԱԿ Բուդապեշտի գագաթնաժողովի 1994 թվականի որոշման Հայաստանը հանդիսանում է թե հակամարտության կողմ, թե հակամարտության բանակցային կողմ։ Ինչը ինքնին արդեն իսկ նշանակում է, որ ունի այդ մանդատը բանակցելու։ Եթե մենք կամավոր ենք հրաժարվում մեր երկրից, սա որևէ անգամ լավ բանի չի բերելու։ Տեսեք, ինչպես են իրենց պահում մեր հակառակորդները, մասնավորապես Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Այսպես Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը երթունակալության արարողություն կատարեց եւ ստանձնեց պաշտոնապես երրորդ անգամ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը։ Ամենահետաքրքիրը այն էր մեզ համար իհարկե, թե ինչպես են այնտեղ ընդունել Իլհամ Ալիևին եւ իր տկնոջը։ Նա նստած էր հենց Էրդողանի կողքը։ Հասկանում եք։ Եվ շատ ջերմ էին իրար հետ։ Կարծես թե մի ընտանիքի անդամներ։ Շատ բան կա սովորելու։ Բացի դրանից, նույն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը շնորհավորելով Էրդողանին, շնորհակալություն հայտնեց Էրդողանին, որ նա ամեն ինչ արել է, որպիսի ՆԱՏՕ Թուրքիա հարաբերությունները զարգացնի, նրան համարել է կարևորագույն դաշնակիցներից եւ անդամներից մեկը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի։ Մի մարդու, ով հարկ եղած դեպքում, եթե իր իսկ պետական շահերին է դա օգուտ, հարվածում է ՆԱՏՕ-ին ինչպես որ ուզում է։ Բայց քանի որ շատ սկզբունքային են, անում են այն, ինչ անում են։ Ադրբեջանի արտգոսնախարը շնորհավորել է իր թուրքական գոլեգային նշանակվելու կապակցությամբ Թուրքիան ունի նոր արտգործնախարար Չաուշօղլուին փոխարինել է Հական Ֆիդանը։ Շատ հետաքրքիր անznավորություն է, ժամանակին զբաղեցնում է նաև Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների պետի պաշտոնը եւ մի մարդ է, ով միշտ ընդգծել է պանթուրքիստական եւ Օսմանյան այդ կայսրության փառքի մասին իր մտեցումները։ Այսպես նա նաև ունի Ուկրաինայի կարևորագույն շքանշաններից մեկը ծառայության համար շքանշանը երրորդ աստիճանի իր անձնական մեծ ավանդի համար երկկողմ հարաբերությունների զարգացման Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության պաշտպանության համար, ինչպես նաեւ ուկրաինական պետության պոպուլարիզացիայի համար հատուկ ընդգծված է։ Այս մարտը այսօր Չաուշօղլուի հետ մասնակցել է արտգոսնախարարության հանդիսավոր ժողովին եւ այնտեղ առաջին անգամ նախարարություն բառը թուրքերենով օգտագործել է հենց Օսմանյան կայսրության ժամանակահատվածի անունը։ Սա շատ բանի մասի է խոսում։ Բալկաններում էր բավականին թեժ Թուրքիայի բատալյոնը հատուկ գումարտակ ժամանեց ի վերջո Կոսովո եւ սկսեց ծառայություն մատուցել այնտեղ։ Տեսնում եք ինչ մեծ ազդեցություն ունի նույն Թուրքիան։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը շնորհակալություն է հայտնել Էրդողանին Կոսովո թուրքական զորախումբ ուղարկելու կապակցությամբ, նշելով, որ սա շատ կարևոր է։ Իսկ Բելգրադում հավորավոր հազարավոր մարդիկ հավաքվել են եւ բողոքում էին Կոսովոյում էթնիկ սերբերի իրավունքների ոտնահարման դեմ, կոչանելով եւ պահանջելով պետությունից համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Թեժեր նաեւ Ռուսաստան-Ուկրաինա հարաբերությունները, ուկրաինական կողմում դիվերսիոն խումբ է ուղարկել Բելգորոդի մարզ, Տավալժանկա կոչված գյուղում, նոր Տավալժանկա գյուղում մեծ, այսպես կարելի ասել մարտ է տեղի ունեցել, ուկրաինացիներին ճնշել են կան զոհեր, դրանից բացի նաև հենց այդ դիվերսիոն խմբի մեծ մասը եղել են լեհական վարձկաներ ինչ շատ հետաքրքիր է եւ պատերազմը նաեւ շարունակվում է ուկրաինական բանակը լայնացավալ հակարված է նախաձեռնել բայց այդ հակարվածը ստամենանի կանգնեցվել է կան զոհեր մեծ ավերվածություններ, նաև Ավդեևկա բնակավայրում է ընդանում պատերազմը, ռուսները մի քիչ առաջ են ընթացել։ Չինաստանը հետաքի զարգացումներ արձանագրեց, այսպես շատ կոշտ հայտարարություններ արեց Չինաստանի պաշտպանության նախարարը, որը հազվադեպ է լինում։ Իսկ իհարկե այսպիսի հայտարարությունը նշանակում է, որ պետության կողմից է ուրեմն արտոնված, նա հայտարել է, որ տարբեր երկրներ փորձում են քիթը խոթել Չինաստանի ներքին գործերի մեջ չի ստացվելու։ Նա նշել է, որ Չինաստանը կվերամիավորվի եւ Թայվանը կդառնա Չինաստանի անբաժան մաս։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն ուզում է խառնել իրավիճակը հարավարևելյան Ասիայում, որpիսի իրավիճակը այնտեղ լինի պայթունավտանգ, որ Չինաստանն ամեն ինչ պետք է անի, որ նման բան չլինի։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իրոք գերտերությունների միջև հարաբերությունները գերլարված են։ Իսկ Իրանի ղեկավար առաջնորդ Խոմենեին մեծ հանրահավաքի ժամանակ, որը նվիրված է եղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Այետոլա Խամենեի ուրեմն տարեդարձին հերթական մահվան տարեդարձին շատ հետաքրքիր ելույթ է ունեցել եւ ամենակարևորը պարզապես մի գաղափար է նա ասել է որ եթե Իրանը փոքր ինչ հետ նահանջ գրանցի իր դիրքերում եւ իր սկզբունքայնության մեջ, սա բերելու է կատաստրոֆայի։ Տեսնում եք ինչ մեծ կարևորություն է սկզբունքների պաշտպանությունը, անկախ ամեն ինչից։ Եթե սկզբունքային ես կարողանում ես քո ազգային շահերը, արժանապատվությունը պահպանես եւ ուժեղացնես քո երկիրը։ Այսպեսին են թակագին բարեկամներ վերջի 3 օրերի հիմնական զարգացումները, մի շարք զարգացումներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Եղեք առողջ, ուժեղ, մի հուսահատվեք, Աստված պահապա մեր երկրին ու ժողովրդին։